ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارمو لكم كلموا عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرني قوة شوال حجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya, wanda shi daidai da ashirin da takwas ga watan biyar shekara ashirin, inda muka fara gabatar da darasi cikin littafin a ƙa'idu wato a shi'a al'isne a shari'a na babban malami Profeso Abdurrahman bin Sa'ad wato wannan kuma ita ce halka ta tara a cikin wannan darasi insha Allah waɗanda suke bibiyar karatuttukanmu kazalika haka yau za mu dawo karatun littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya insha Allah bayan sallar isha'i karfe tara zuwa goma da izinin Allah muna fatan abinda muka yi na daidai cikin watan ramadana Allah ya karba wanda muka yi na kusakuri Allah ka yafe mana Allah ka sa muna cikin waɗanda rayuwarsu za ta yi tsawo akan aikin alheri Allah kuma ya kyautata ƙarshen mu. a satin da ya gabata ko halkar da ta gabata malam ya tattauna ƙabiyar cewa al'amuru bil ma'arufi wannan hayo anil munkar wajibi ne ga al'ummar musulmi duk lokacin da ɓanna ta bayyana dole ya zama matakin ka uku ko ka hana ko ka fito ka yi magana ko abin da ake yi ka kyamace shi a zuciyarka amma annabi ya ce wa laisa wara a zalika min al-imani habbati khardalin ya zama kana cikin waɗanda banna za su fito kai kake goya mata baya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mai yin wannan bai da tasararin imani to shine malin yake faɗa yake cewa wala shakka ko kokonto babu bi anna bayana hali al-firqati al-kharija anil jama'a bayanin wata jama'a wacce ta fita daga wato jama'ar da suke bin alkur'ani da sunnar manzon Allah wal mujanabati lis sunna wacce ta nisanci karantawar babban mai gida annabi Muhammad daruriyin wannan wajibi ne da raf'il iltibas dan a dauki wa mutane rikici shine cakuɗa ƙarya da gaskiya da akai sannan wa bayanin haƙƙilin nasu da kuma bayanin gaskiya ga mutane wa nashir dinin lahi subhanahu wa ta'ala da kuma yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa iqamatul hujjati ala ta'ifatil mukhalafa da kuma tsayar da hujja akan jama'ar da ta saba lil kitabi was sunna akan alqur'ani da sunna liyahlika man halaka an bayyinatin don wanda duk zai halaka in ka je lahira ya san cewa ka halaka da dalili ne kafin ka shiga wuta sai an tsaye da kai an ce maka alami a cikin Nadir? sai ka ba da amsa eh, ka ce e eh, kalubala karja ana naziru dole sai ka ba da amsa wa ya haya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu rayu akan dalili fa innal haqa la yakadu yakhfa ala ahli domin gaskiya abu ne fa da bai kamata a ce ya buya bai kusa ya buya ga kowane mutum ba za ku ga cewa idan mutum duk wanda yake da alaƙa da kuɗi za ka ga wanda duk aka zo masa da jabin kuɗi yau aka cince shi za ku ga daga nan yana takarar ɗan da wuya wani ya sake zuwa da jabin kuɗi ya cuce shi to me yasa mutane suke taka ɗan a harkar su ta duniya ba sa yadda a kware su kwaruwar da idan aka yi samu matsala kana iya kwabarin ɗin ka cike gurbin hasarar da aka yi amma in ka bari aka kware ka addini aka tafi lahira ba a dawa a gyara sai ce wa inna ma yudullu haula'i yudallilu haula'i atba'ahum inna suna batar da mabiyansu bishubahati da shubuhuhi wal aqwalil muhima da kuma ainihin wato wasu zance wa'anda suke dimautarwa wannan shine dalili mun yi magana akan in ɗari'u cikin darussan mu yanzu misali ɗaya kawai zan buga wannan kunga a usulul kafi ne kunga littafin gashi a hannuna usulul kafi na muhammad yaqub al-kulaini wanda suke ce masa fiqatul islam abi jafar muhammad bin yaqub bin ishaq al-kulaini ar-razi wanda aka haife shi hira 328 ya rashi 200 300 wato wanda ya rasu hijira 329 a irin wannan bugun lokacin da ya zo kitabun rauda lilkulaini ya kawo hadisun nasu yau malkiyama ya kawo a wannan kitabun rauda din ne hadisi na 154 ya kawo iddatan min sahabina. iddatun min ashabina ya kawo an sahal bin ziyadin an muhammad bin sinanin an amru bin shim an jabir bin abi jafar qala yake cewa qala ya jabiru idza kana yawmul qiyamati in alqiyama tayi jama Allahu azza wa jalla al wal akhirin Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe li fasl al-qada'i dan Allah ya rarrabe hukunci tsakanin mutane sai ce du'iya rasulullahi wa du'iya amirul mu'minina za a kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a kira Ali bin Abi Talib alaihi salam wa radiyallahu anhu wa arda fa yuksa rasulullahi hullatan khadara sai a sanya wa annabi tufafi na kawa kore tudiku ma bainal mashriqi wal maghribi hasken wa'annan kayan kwallin da za a sawa annabi yana haskaka gabas da yamma wa yi kusa aliyun mislaha sai a sawa ali ɗan abi talib alaihi salam irin wannan rigar da aka sawa annabi muhammad ka lura da kyau an sawa annabi abu sannan aka sama sai na ali irin wannan abu ويكسى رسول الله هلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب ويكسى علي مثلها إذا كساك ساما سيدنا علي هلة وردية annabi shi ma sai a sake samun sai da na irin wannan ya ce sun mai yasu adani inda ha sun mayu da abina fayyid fa'u ilaina hisabun nasi sun mai su da sannan sai su hau sama inda ha a wannan lokacin sun mai a bina sannan sai a yi kira gare mu ya ce fayi dufa'u na hisabun nasi sai a turo mana mu za mu yi wa mutanen hisabi sai suka ce wai jabir bin abi jabir daga abi abi jafar abi jafar ya ce fa nahnu wallahi nudkhilu ahlil ahlil jannati aljanna wallahi mu ne za mu shigar da yan aljanna aljanna thumma wa ahlun wa ahlan narin nara mu za mu shigar da yan wuta wuta ثم يدعى بالنبيين فيقامون صفين sannan sai a kira annabawa sai su tsaya sahu biyu inda arshin lahi azza wa jalla a wajen al'arshin Allah hatta na furga min hisabin nasi har sai mun gama wa mutane hisabi fa'ida dakala ahlul jannati aljanna wa ahlun narin nara idan to sai sayyidina ali Allah ya aiko shi fa anzalahum manazilahum min aljannati to shi ne saukar da rabuwar annaba kowane annabi ya ce kai ga inda zaka zauna kai ga inda zaka zauna wa zawwajahum da haka kowace mace ta aljanna sayyidina ali ne zai auren ma da kowane annabi yace fa aliyun wallahi fa fa'aliyun wallahi الذي يزوج أهل الجنة في الجنة yace na rantsi da Allah sayyidina Ali shine wanda zai aure wa da ‘yan aljanna matan aljanna wa ma za ka ila ahadin ghairihi kuma ba wanda daga cikin mutane da ya cancanci wannan matsayin in ba shi ba wannan fa duka karamatin min indillahi zikruhu wa fadlan faddalahu Allah bihi ومن به عليه وهو والله الذي يدخل أهل النار النار والله سيدنا علي شيني وند زي شغل da yan wuta wuta wa huwa alladhi yughliqu ala ahli aljannati idha dakhalu fiha abwabaha kuma shine wanda in ya shigar da yan aljanna in sun gama kuma shi zai kulle kofar aljanna li'anna abwab aljanna wa abuwaban nara ilai domin kofofin aljanna suna hannun ali bin abi talib radiyallahu anhu kofofin wuta ma suna hannun shi to wannan maganar da suka kawo anan ta fa doki ayoyin Alƙur'ani da yawan gasken gaske yanzu annabawa da aka ce nan sayyidina ali ne zai auren masa da su ba Allah ba shi kuma Allah cewa kazalika zawwajnahum bihurin ɗin. mu ne za mu aurar wa 'yan aljanna da hurin yanzu aikin wa aka kwace aka ba sai da aikin Allah sannan ga ayoyin alƙur'ani da yawa a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatarwa misali mu ɗauki abinda Allah maɗaukakin sarki yake magana a cikin ƙur'ani aya ta farko idan muka tafi suratul insani da mu yana ce mana inna hadhihi tafkira sai yace ce faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila sai yace ce wa ma tasha'una illa in yasha Allah inna Allah kana aliman hakima sai yace yurisilu Allah shi yake shigarwa akwai bambanci tsakanin fi'ilin dakala yadkhulu da kuma adkhala yudkhilu da haka yudkhilu shi yake shigarwa da haka abinda aka yi amfani da shi anan wajen wa huwa allazi wa huwa huwa wallahi yudkhilu ahalin يدخل ahalan narin wallahi shi zai shigar da yan wuta wuta kuma sayyidina ali ne zai shigar da yan aljanna aljanna to shi kuma ga Allah yana cewa ma sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima sai ce yudkhilu man yasha fi rahmatihi والظالمين a'adda lahum azaban alima kun ga waccan ayar ta farko kazalika bi bihurin in an ce ba aikin Allah bane a da zai aurawa da yan aljanna da annabawa matan hurin in wannan aya ta farko kenan sannan idan muka tafi aya ta biyu a suratu Muhammad zamu ga Allah yana ƙara faɗa mana yana cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم nan wadan ga inna harfi na taukidi da ta'alili ga lafzul jalala shine ismu inna ga fi'ilin yudkhilu Allah ne ke shigarwa domin fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ad-damirul ga'ib damirul gabi ya udu ila lazzil jalala na huwa to yadda nan yudkhilu Allah ne yake shigarwa haka nan wajen suka ce sayyidina ali fa nahnu wallahi nudkhilu ahlal jannati aljanna sayyidina ali ne zai shigar da yan aljanna aljanna an kwata aikin Allah an ba wa sayyidina ali wannan matsalar ita ce in baka yarda da ita ba sai sai maka makin ahlul bait ne tunda wannan karama ne ga sayyidina ali ba kuma fa Allah bane ya faɗa fa tunda wannan karama ce ga sayyidina ali alaihi salam to dole ka yarda da ita abu gaba za mu ga Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a cikin suratul shura ya ce walau sha Allahu laja'alahum ummatan wahida ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير wannan ya ci karo da wannan aya sannan haka idan muka sake tafiya suratul hajji a gurare guda biyu a aya ta sha hudu Allah ya ƙara maimaita irin wannan ya ce inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min ta ta hal anharu inna Allah yaf'alu ma yuri Allah shi zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau aljanna wacce ƙoramu ce gudana a ƙarƙashin ta haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a aya ta 23 yace inna Allah yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wannan shine sannan gashi tan, cikin suratu gafi rabbana wa adkhilhum jannatin Allah ka shigar da su daka zamu ga Allah yana fada fallazina amanu bihi wa azdaruhu fallazina hajaru bihi fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min ذكر aw unsa بعضكم من بعض فالذين هاجروا به وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئات ولأدخلنهم Allah ne ce wallahi ni ne zan shigar da su amma sai suka ce da na Ali shi zai aurawa da annabawa ma matan hurul ini shi zai shigar da mutane aljanna da wuta wannan fa jama'a cikin usulul kafifa amma yin shi an suka tasiri sai su ba komai bane inganta a gurin saboda renin hankali to dama kuwa ko wani abu da inganta a gurin ku ne ai ba me bambancin magana ku da kuka ce a in ma ma'asumai ne ba sa kuskure in ba sa kuskure kuma abin suka bari turas na addini ya zamanto akwai kusakure a ciki da kwamatala su rashin kuskurensu yayin da ba sa nan da me ya amfani al'umma abinda suka bar wa al'umma kuma akwai matsala a cikinsa mai amfaninsa a shi da wani amfani ya yi da haka kun ga abu uku biyu kenan sannan mu dawo abu na uku da ke cikin wannan hadisin cewa fayil fa'u ilaina hisabun nasi da haka sai a tun kuɗo mu za mu wa mutane hisabi wannan matsalar ita ma ta ci karo da nassin alƙur'ani za mu ga a ƙur'ani ayoyi sun fi guda goma Allah yana maimaita yana cewa inna Allah sari'ul hisab Allah shine mai gaugawan hisabi zai ce wa annabi wato fa inna ma alaikal balagu akan ka akwai isar da sako wa alaina hisabu mu kuma a wajen mu hisabi yake za mu ga cewa a cikin suratul gashiya Allah ya ce wa annabi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa الأكبر سيتي إن علينا إيابهم akbar sai نور inna alaina iyabum duk da cikin suna karantawa da haka aqidar in shi'a fa mutane in za su koma ba wajen Allah za su koma ba wajen imamai za su koma ba yana nan cikin nurul na suna karantawa iyabul khalqi ilaikum wa hisabuhum alaikum don haka haka Allah ya faɗa anan yace summa inna alaina hisabahu sannan mu za mu wa halittu hisabi to aqidin yan shi'a in an je lahira da ni da kai in muka tsaya ba Allah bane zai mana hisabi kamar yadda kaga sun kawo anan sayyidina Ali ne zai yi hisabi da a'imma wannan shine abin da ke cikin littattafan su na akidu aikin Allah na hisabi sun kwace sun ci sayyidina Ali ne zai yi aikin Allah na kazalika zawwajnahum bihurin in sun kwati sun ce ali aikin Allah na shigar da yan aljanna aljanna da yan wata-wata sun kwace sun ce sai na ali ne zai shi yasa kamalul haidari yake cewa idan ka kalli mansibin imaman nan guda goma sha biyu alaƙar su da Allah kaman kai ne ka gina sharika kamfani ka sauka kawai sai ka ba wani ya gudanar da ita ka koma gefe da haka shi Allah kawai yanzu ya koma ya zama ɗan kallo imamai su suke yin komai yanzu idan suna so su bautar da mutane sai su ɗauki matsayin Allah su ba imamai in suna so su zagi su habbai sai su nuna cewa an je an zubar wa da na fatima ciki umar ya tokare ta sai da na alin fada duniya ta san shi da jarumta an je an zubar da an tokare matarsa ciki ya bare an jawo shi kaljamalin magashushu waye waye waye haka suke duk duniya ba za ka taba ganin addini mai tanakudi ba irin addini shiya ba wannan addini To da ka wannan wannan kaɗai ya isa musulmi su wasi da wannan aƙidan kuma insha Allah kamar yadda muke sa audio da video, malam mutala mai mana aiki Allah ya saka masa da alheri wa'anda suke kallon karatun mu yanzu su yi haƙuri ta yadda waɗanda za su ga bidiyon daga ba in an mai aiki in na faɗi magana na shi a sun ce kaza don yanzu yana cikin sharaɗi na duk wani mutum da za mu tattauna wata matsala da shi a ilmance ko ɗan ɗariƙa ne kai in dai mu munazara yi, ko ɗan shi'a ne kai in na ce kun yi kaza kace a'a ba ku yi ba bayan na kawo dalili na littafi zan kawo dalili na bidiyo da audio cewa gashi aikata ana tsabbaka dan ba zai yi ba wani yanzu yana rena hankalin mutane a ce kuna zagin sahabbai ka zo kai mana taqiya ka ce ba ka yi kuma can inda ka je ka koyi wannan aqidan masu kimakimar rawanin nan aikin da suke yi kenan fa wannan shine abin da wasu suke ainihin wato yi wanda wannan renin hankalin ba za mu iya ci gaba da yadda da shi ba da izinin Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan matashiya ne a cikin abu kwaya ɗaya kawai cikin usulul kafi kafin mu shiga cikin littafi a tsinduma a fara karatu su ma in na zo kan matsala na ce sun faɗa zan kunna sautin bidiyo mutane su ji kafin a zo a ɗauke shi a buɗa a saka shi a cikin karatun nan da muka yi kowa ya ga abin da na faɗa sannan in ka hujja ta littafi in ce ga abin da suka faɗa so da wani karya rena muku wayo can inda ya je koyo a ƙidar ko Iran ko Iraki ko Labanan masu kima kima ashabul amaimi ƙidar su kenan kai ka zo kana rena hankalin mutane kana cewa ba kwai bai yiwa yanzu su maka ba sa zagin sahabbai ba sa zagin matan manzan Allah ga kuma yana yi ga Khomeini yana yi in ka ce to ka tsinewa duk wanda ya zagi matar manzan Allah sai ga mutum ba zai yi ba wannan shine abin da suke yi ka wannan aƙidu ne da suka wa musulunci to irin waɗannan aƙidun da suke cin karo da alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi alihi wa sallam wajibi ne ga musulmi ga malamai su fito su bayani akan waɗannan aƙidu ɗin, to shi ne malam yake cewa zalika saboda wannan ne fa a tilka mabiya wa'annan ɓangarori. al-mukhalifa lil kitabi was sunna inda suke sabawa al da sunna hum ma baina zindiqin ko dai ka samu tsakanin mutumin da yake zindiki ne wanda zai bayyana musulunci a baki kuma ya boye kafirci a zuciyarsa au jahil aw jahilin ko kuma jahili shi yasa na sha faɗa nake cewa in kuka ga mutum yana rarage bikan aƙidar shi a kakkura ba ɗayan biyu ko dai jahili ne bai san karatun addini ba ko dan boko ne akwai yan bokon da jahilai ne ba su yi karatun addini ba su abin da yake burge su siyasar duniya ita kaɗai ce take burge su in ko ka ga mutum ya san wani abu na addini na karatu yana goya wa shi a baya ya ke fitowa kai tsaye to ka tabbatar munafiki ne akwai munafunci a zuciyarsa ko da ko yana da'awar shi a sunna malami ne na ran da Allah ka ga mutum yana tadlisi da rafa-rafa kan matsalar shi'a to ko dai koda yana da awar malanta jahili ne shi bai san shi'ar ba bai san mecece ita ba in ku ya san wani abu to munafiki ne akwai munafinci a zuciyarsa wa min daruri yana daga cikin abin da ya zama wajibi kuma shine ta'limul jahil karantar da jahili wa kashfu haliz zindiki duk kuma mutumin da aka ga ya sa rigar addini ya yi tattabbin da shi a fito fili a tuna masa asiri liyu ƙorafa wa yi don a san shi sannan a yi taka tsantsan da shi to shi ne malin yake cewa hatta ƙila li ahmad bin hanbal har sai da aka ce ga al'imamu ahmad bin hanbal an rajul ya wa yusalli wa ya mutumin da yake sallah yana i'tikafi ahabbu ilayka aw yatakallamu fi ahli al-bid'i shi yafi soyuwa ko irin wanda zai zare kan sakali a yanzu yadda bid'o'i suka taso suke so sun murƙushe karantawar manzon Allah tare da haɗin kan makiya Allah kafirai kafiran na cikin gida da waje tare da haɗin gwiwar munafukai munafukan na ciki da waje faƙali sai al'imam Ahmad ya ce, "Iza ƙama wa salla wa a takafa, idan mutum ya miƙe ya salla ita kafi fa ma huwa nafsi wannan kansa kawai ya shafa. Wa idan ta kallama fi ahalil bida fa inna ma huwa lil musulmi na hada afdal. Idan ku ka tashi ka ba addinin musulunci kariya, to wannan shi ya fi pinda in ba ta wannan hanyar ba ba za ka iya ceto wasu daga cikin halaka ba. فبين سي بيان الإمام أحمد أن نفع هذا آم للمسلمين وأن أنفانين يا غمي مسلمين في دينهم أتكين الدين سو من جنس الجهاد في سبيل الله ينا دقا تكين جنس جهاد دقا الدين الله إذ يعند تطهير سبيل الله تركتي الدين الهنيا الله ودينه دا الدين سا ومن هذه دا تفركن سا وشرعته دا شرع سا wa dafi bagin ha'ula'i da tun kuɗi zalincin wayannan wa udwanihim da wuce gona da irinsu ala zalika akan wannan Wajibin alal kifayati musulmina muslimina wajibi ne dole a samu wani adadi cikin malamai da za su miƙe wannan shine aikin da za su yi walaula man yaqumu man yuqimuhum Allah ba don da Allah ke tsayar da su ba da dafi darar ha'ula'i don tun kuɗe bala'in wa'annan lafasa da din ta addinin musulunci ya lalace yanzu inda ba a halin sunna a najeriya billahi lazi da yanzu cikin garin kaduna allah kaɗai ya san alloli nawa ne da yanzu cikin najeriya allah kaɗai ya san annabawa nawa ne a tare da an tashi an karantar ɗin an ya aka ƙare yanzu gashi an zo ana allantar da wasu ya aka ƙare eh yanzu irin su aliyu kaurani cikin malaman shi'a za mu kunna za ka ji cewa yi kiran sunan Sayyidina ali in baka hada da ka kira sunan allah in baka hada da sunan Sayyidina ali ka kira ba shirka ne haka ya fara ma za baki lillahi mai kuma ya rage ma allah subhanahu wata'ala babu abin da ya rage duk mun taso nan kasan mun samu iyayenmu ko tuntuɓe suka yi sunan wasu mutane suke kira ba sunan Allah ba sai da aka tashi aka yi ta karantar da mutane sana aka gane cewa wannan abun ba daidai bane kuskure ne wa kana fasaduhu a'zam min fasadi istila'il adu wallahi lalata addinin mutane yafi a zo a kwace garinku da karfi min makiya min ahalil harbi wanda suke yakar garin fa inna ha'ula'i idza stawu wa'annan makiyin addini idan suka samu dama suka samu ƙarfi lam yusdil quluba ba sa lalata zukatan mutane farko wa ma fiha min addini illa taba'an da abin ke ciki na addini za su bata shi ne taba'an daga baya ba shi bane ajandar su ta farko farko abinda suke su lalata tarbiyyar mutane sannan lalata addini ya biyo ba wa amma ula'ika fahum yufsiduna al-quluba amma idan bid'a ta shigo cikin mutane farko lalata zuciyar mutane take yi idan zuciyar mutane ta lalace to daga nan karɓa kowane irin abu na lalacewa zai sauƙi ne ku kalli abin da ake kwanan nan na raye-raye da waƙe-waƙe da ya dinga balla tilwan ba da tilwin wannan na bin wannan mutum magidanci da ma da yaransa da komai kaga an saka rawa yana yi matarsa na yi ‘ya'yan na yi kuma ya ɗauki bidiyon ya turo wa duniya bai jin kunyar Allah bai jin kunyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan matsalar ina ta samo asali akwai malaman da suka halatta kiɗan da waƙan da sunan yaban annabi daga nan matsalar fim ta shigo in Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari za mu yi karatu cikin ‘yan kwanakin nan akan wannan matsalar da izinin Allah dama mun yi halka ta farko akan fim fasadi ne a doron ƙasa ko ɓanna ko sana'a to yanzu wannan abin da ake gani yanzu kwanan nan kowane magidanci ya kunna waƙa da matarsa su rawa a gaban 'ya'yan shi ya bidiyo ya turo ma duniya ta ga matarsa babu ana kallon ɗuwawunta tana jujjuyawa da duk wani abu na jikinta bai damu ba mutane su ga matarsa a haka saboda dai yusanci wannan samara ne amfani ne da aka samu na tasirin kallon wa'incin fina-finan na hausa cikin al'umma amma kowa ya san wannan ba al'adar malam bahaushe ba ce ba ta kuma yi daidai da addinin malam bahaushe ba wannan shi ne da aka insha Allah cikin 'yan kwanakin nan zan tattara bayanai da dalilai zan sake zuwa mu zo mu karatu kan wannan matsalar kuma a irin wannan yanayin da aka shiga ciki na matsaloli lokacin da ya kamata mutane su gyara su da Allah lokacin kuma mutane suke tunanin su ƙara buɗe ma kansu ƙofa sabuwa ta saɓan Allah wacce ba a yi ba a baya kuma irin wannan yanayin ne mutane kullum kuma Allah yana turo abu don yi muku wa'azi da shi ku gyara alaƙa ku da Allah kun ƙi sannan kuma a daidai lokacin kuma kuke so ku samu shugabanni adalai irin su Abubakar da Umar da Usman ai bai yi ba kalla alifu kalla wallahi ba zai yi ba da haka ‘yan uwa za mu tsaya a nan wannan ya kawo cikin majmu'ur rasail wal masail a mujalladi na biyar shafi na ɗari da goma muƙaddimin mun kusan gama ta ya kamata mu darasi biyu amma a yi haƙuri insha Allahu gobe za mu gama ta da izinin Allah za mu yi halka ɗaya ne yau gobe za mu ci gaba insha Allahu wa bi hadha al kifaya wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa